Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Yeah. Hei! Šodien raidījums stācija tādā ne, neierastā formātā, jo šodien studijā esmu es Jākaps, bet Kaspars, kā vienmēr ir šajā raidījumā, šodien tikai caur telefonu. Sveiks, Kaspar! O, sveiciens, Kristus augšam cēlies. Šeit Kaspars ar savu jauko mīļo sievu tabet. Vai sveiciens tas tieši... Visiem. Vai tas tiešām ir noticis, ka, ka, ka Tabita beidzot ir šajā raidījumā? Jā, kur, kur, kur tās nedēļas? Kur tas oh, laiks tās? Šajā raidījumā viņa bija. Viņa tulkoja Jāzepu. Un, uh, un vēl pirms kaut kādas reizes viņa bija. Tā kā es maik pa laikam viņa parādās, bet ar tevi nav satikusies. Tā kā mēs satiekamies ar telefonu. Nu redz kā. Varbūt kāds klausītājs arī vēlas satikties ar mums caur telefonu. 67969 var zvanīt tātad eh, numurs studijā 67 969 131. Tāpat var rakstīt arī īziņas uz 266 77 272. Jā, prieks jā, ka, ka tu esi un kad vari sazināt mūs. Un, eh, un cik zinu, ka tev arī ir piedzīvojumi dzīvē daudz. Ja? Arī mums Tāpat ir piedzīvojumi. Kā jums Jā. Bet uh, es, es gribu varbūt pieteikt klāt pie šīs te ievadrunas. Neaizmirsīsim neviens, cik svarīga ir sadraudzība klātienē tomēr vislabākā, bet arī zvanīt viens otram. Tas ir tik jauki. Jā. Tā kā uh, prieks, ka ir kāda pasākuma, kur var sanākt kopā. Un mums arī bija tālsos, jā, aizvadītajā nedēļas nogalē. Uh, sestdienā, jo mums draugi no Indijas, Jāzeps un Prafula, un, un, un viņa meitiņa Zija atbraukuši, un mēs, mēs ar viņiem organizējām lūkšanas, slavēšanas pasākums, un tikam tāsos, gan straupē, gan kocānos, un paldies visiem, kas pievienojamies gan stendē, gan ķekavē, un mēs vēl bijām Igaunijā, Valkā, ne, Valkā mēs staigājām ar kājām, mēs iegājām iekšā Valgā un izgājām ārā vairākas reizes. Jā, brīnišķīgi, ka tā ir tāda pilsēta, kur pusē ir Latvijā, pusi Igaunijā, un visi mierīgi un priecīgi dzīvo. Jā. Un tā kā lai dzīvo tauta draudzība, Jā, ka varbūt varētu atgādināt, kāda frekvence ir tieši valkā un valgā. Jā, tā tad valkas frekvence ir 93,2. Nu, re, superīgi, tā kā arī Igaunijā var dzirdēt Latvijas rādio Mariju, Bet, tad, kad aizbrauc tālāk, tad mēs klausāmies radio par radio. Tas ir kā ģimenes, eh, arī kristīgais radio, un šo pere, ģimene, tere, sveiki, tere, pere, ir eh, sveika ģimene. <laughs> un, eh, un, un tad mēs bijām Tartu, mēs izrādījām mūsu draugiem arī Tartu, un bijām Vuru pilsētā un Vītkā, protams, Munameģī, jo monuments mums ir ļoti īpašs ar tabitu, jo uh, pirms diviem gadiem janvārī es uzvedu augšā monumenti uh, un es augšā vēl un, un, un, un, un teicu, vai viņa kļūst par sievu, un teica, jā, ka viņa kļūst, jā, un mēs bijām pie tā. Jā, par manu sievu, jā, <laughs> tieši tā, jā, jā, jā. tas ir ļoti svarīgi. Tu, tu iespaidojies no tās filmas, jā? Ja? no filmas ienesojis? Es, es, es zinu, ka ir filma, jā, bet, uh, bet ņemot vērā, ka es neesmu ļoti skatījies un neesmu ietekmējies no filmas, uh, bet es zinu, ka cilvēki ietekmējas no filmas un dodas uz monomēdiju, jā, un arī kā paukšā kalnā, uh, bet es ne no filmas, un tāpēc ar to filmu nebija zinājusi, bet tā pašā laikā. Viņi, es zināju, viņi, ka viņi ir, bet nu tā sīkumos, nē, es zinu to teicienu. Nu, Uznes man, man, uznes, jā, man kalnā. Jā. Bet, um, bet uh, mums ir mīļi ir kalni un tautas, un tāpēc es domāju, nu, ja jau bildina, tad jāaiziet uz citu tautu. Es aiziet uz citu tautu un uzvēt augstākā punktā Baltijā. Jā, jā. jā. Skaisti. Es, es vēl neesmu bijis monēta. Tas man vēl priekšā. <laughs> jā, jā, tur ir ļoti interesanti. Vienalga, kurā gada laikā, jo mēs ar jo kori tādu ziedoņu un spēlētāju jā, kori bijām uh, aizbraukuši uz Munameģi paskatīties, un tas notika, nu, ko, kad tas bija? Februārī? Jā, jā, jā. Martā. Tas, tas bija tādā sniegainā martā. Un uh, tad viss tas uh, kalns bija apladojis, Un mm. tad uh, pat uh, ar maziem bērniem vai lieliem bērniem tur bija jautri. tā <laughs> iešana, šļūkšana lejup un, un uh, iešana augšu, pikošanās. Tā kā es pat teiktu, visos gada laikos uh, tā, ir, tā ir jauka lieta uh, izbraukt kaut kur kopā. Jā, bet uh, šī diena mums ir ļoti īpaša ar tā, bet, jo mēs zinām uh, divus uh, gadus, laulībā, un nu, man ir vislabākā sieva, un viņa ir tik jauka un skaista un dziedoša un gudra un, un, un, un vienmēr ir interesanti un aizraujoši un svētīgi un vērtīgi un, un veselīgi arī un, un, un viss visādi, zināju, ļoti, ļoti forši un tāpēc es esmu pateicīgs ļoti Dievam, paldies Dievam par jauku sievu tabitu un uh, paldies Dievam par jauku sievu tabitu. Un vēlreiz paldies Dievam, visvarenajam Dievam, Tēvam, Dāram un Svētajam Garam par jauko sievu tabitu. Aleluja! Amen, aleluja! Es arī ļoti priecājos. Es varbūt uh, neesmu tik uh, nu, ar vārdiem, tik ļoti to uh, nu, tā, ne, nedaudzinu, bet man vajadzētu, jo mēs viens otru varam stiprināt tieši ar to, ka mēs sakam kaut ko nevis. Tas viņa ir tik sirsnīgi. <laughs> Jā, tikai es tajā lietā trenējos. Jā. Bet man ir ļoti, ļoti, ļoti jauks vīrs. Un, uh, man liekas, ka nu, tagad mums tie divi gadi jau būs nodzīvoti kopā. Mēs esam priecīgi. Ļoti. Mēs esam priecīgi. Un, un es gribu teikt, ka nu, tā kā laika ejot, es ar vien vairāk ieraugu, cik labs ir tas salikums, kā Dievs mums kā vadīja šajā. Un, protams, tur ir izvēle no cilvēka, un, un daudz nepareizi izdarīt, daudz pareizi izdarīt, bet Dievs vada. Un, uh, mums, nu, es tikai gribu jāteikt, ka, ka laika gaitā uh, es ar vien vairāk ieraugu, cik, cik ļoti tā laulība ir tāda, tāds komandas darbs, tāda, uh, nu jā, ka mēs esam komanda un ka mēs uh, varam viens otram palīdzēt. Katram mums ir kaut kādas spēcīgās puses, uh, nu, tā kā spēcīgāk nekā otram, uh, talanti vai šīs spējas. Un, un uh, galvenais ir likt tās lietā, uh, nu, ceļot vienam otru kā nu pat tās dzirdēju teicienu, ka, ka laulībā, nu tā kā mēs viens, kad esam laulībā, tad mēs tā kā viens otru papildinam ļoti. Tā jā. Kā, jā, tam es piekrītu. Un nu, slavu Dievam. Jā. Lai Dievs svētī ģimenes un dod, uh, dod gudrību un uzžirot uh, nepadošanos, nu tādu, un, un uh, jā, Jo grūtības jau nāk visiem. Nu, tā individuāli dzīvojot, es domāju, ir nu, kaut kādā ziņā vieglāk. Jo, ja kaut kas nepatīk, var vienkārši iet prom <laughs> no, no visām situācijām. Bet uh, tik ļoti skaisti, ka nu, arī ar draudzībām vienkārši nu, nevis sieva, bet uh, nu, draugu starpā mēs jau arī to pašu un, un ģimene brāļa māsu. Mēs šo trenējam. Uh, un, un kā Dievs Bībelē ir rakstījis caur, caur cilvēkiem, ka pēc mīlestības mūsu vidū, mūsu starpā, viņa bērnu starpā, pasaule redzēs, ka mēs esam viņa sekotāji, ka mēs esam tie, nu, ka mums ir kaut kas citādāk, mēs varam pastāstīt pasaulē, jā, nāciet pie Jēzus Kristus, jo viņš jūs vienīgi var piepildīt ar šo mīlestību, ko visi jau ir izsalkuši pēc tās, visi to vēlas. Jā. Un Jēzus Kristus ir mūsu vīnu koks, un mēs te ceram, mums ir svarīgi iepotēties un būt sadraudzībā ar Jēzu Kristu. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, un tas ir tik labi, ka ģimenes varbūt arī vienotas iekš Kristus, jā, jo, jo ir svarīgi, kad ir Kristus, jā. Mēs paši nespējam nekā bez viņa, un tāpēc ļoti svarīgi ir iepotēties. Eh, un, un pasaulē mēs esam ar daudz ceļojuši, ar tagad jau bijuši gan Indijā, Turcijā un visur vēl kaut kur citur, daudz dažādās vietās un Nepālā un tā. Un visur esam redzējuši, ka ir cilvēki, kas meklē kaut ko un grib kaut ko piedzīvot, bet tikai Jēzus ir īstenībā tas, kas spēj mūs mierināt, tikai Jēzus ir tas, kas spēj mūs um, iedvesmot tikai Jēzus Kristus dzīvā Dieva dārza, viņš ir ceļš patiesība un dzīvība, un, uh, un ir svarīgi, ka mēs iepotējamies pie tā īstā vīnkoka, jo Jēzus Kristus ir īstais vīnkoks. Un ir cilvēki, kas vienkārši kaut kur meklē kaut kādos citos dievos, elkos, bez kaut ko, un cenšas iepotēties, bet tie nav īstie vīnkoki. Īstais vīnkoks ir vienīgi Jēzus, un tāpēc mums ir svarīgi iesakņoties viņā un, un, un, un, un dzīvot ar viņu sadraudzībā un baudīt. Un atkal šeit Eiropā ceļojot, bieži vien var redzēt, ka cilvēki spēkā un nevis meklē, kur iesakņoties, jā, pie kā pietverties, bet paši grib būt dievi un būt tie vīnu koki, bet mēs paši nevaram būt vīnu koki, un mēs esam zari, un mēs esam tie zari, kuriem jābūt ir iepotātiem pie tā īstā vīnu koka, tas ir Jēzus Kristus, un tad mēs ecīsim augļus, un no tā pazīst, ka mēs esam Kristus mācekļi, ja mūsos būs mīlestība, tāpēc ir svarīgi, ka mūsos ir mīlestība, un, un, un ģimene ir tā vieta, kur mēs varam gan trenēt mīlestību, kur mēs varam arī praktizēt mīlestību, mācīties mīlestību un arī kopā doties un mīlēt arī citus. Jā, Dievs ir labs. Jā, man vēl es varu piebilst tādu lietu, ka <clears throat> ir brīži, kad sajūtamies, nu kur tad vēl lai smeļ to resursu un tagad mīl uh, nu kādu, kurš tajā brīdī neliekas mīlams, uh, jebkurās, uh, jebkurā saskarsmē, tad uh, nu, mums jau šī līdzība, ka mēs esam zari un ja uh, īstais vīna koks. Nu, tātad tas mums arī ļauj saprast, ka ja mums kaut nu, tas sausums ir uzradies kaut kādā jomā, varbūt mazāks vai lielāks, mums ir jādabū atkal, jāpiepildās atkal ar, uh, ar viņa to dzīvību, viņa to mīlestību, jo mēs jau paši nevaram no sevis. Mums vajag, lai mēs esam pilni ar viņa mīlestību, prieku, mieru, labprātību visiem šiem te. Uh, uh, uzskaitījumiem, ko mēs redzam Bībelē, lasām, kāda tad ir tā dzīve, <clears throat> atvienojas, uh, kādu Dievs grib mēs dzīvojam šajā pasaulē. Jā. Yeah. Slavda Dievam par visu, un radio klausītāju, un arī tu, jā, ka, protams, arī esat aicināti, ka jūs varat būt lūgšanas par mums, par mani, par tabitu, par mūsu ģimeni, un par to, lai, lai tiešām varam nest tālāk gaismu un būt par svētību ar citiem, gan arī šeit, savu radio, gan arī, protams, rakstot dziesmas un tās ierakstot un slavējot Dievu dažādās vietās Latvijā, gan arī pie citām tautām un, un, un uzrunāt tos, lai vien Krist, visiem ir centrā Jēzus Kristus ceļš patiesība un dzīvība. Un starp citu brauciens ir arī uz Turciju, jā, es vienu. Nu, ir tā kā pilna jau grupa, bet vēl var paspēt ielēkt, protams, atradīsies varbūt kāda vieta, un, un tie braucieni uz Turciju no 10. māja līdz 21. mājām. Tad tā kā dalības maksa, izmaksas, lai nosaktu visu gan ēdināšanu trīs reizes dienā, gan kādā dienā būs vēl vairāk ēdināšana, jā, kādā varbūt maz, jā. Bet jā, un, un, un, un gīdu, gan um, autobusu, gan, gan, gan arī šoferi, protams, jo, kur būs autobus nav šofers, jā, un, un lidmašīna biļetes, un, un viesnīca, viss tas ir 1370 eiro, 1370 eiro. Tas ir svētceļojums ļoti īpašs, jo mēs dodamies tām vietām, kas mazāzijas draudz, kas ir aprakstītas Bībelē, septiņas draudz, kas ir atklāsmes grāmatā pieminētas otrā, trešajā nodaļā, Tāpat arī nu, tās vietas, kur Pāvils devies arī misijas braucienos un vēstules kolosiešiem, efeziešiem. Tā kā patram lūkšanās arī tos, kas dosimies šajā ceļā, un arī jūs radioklausītāji, ja ir tā iespēja, un bez tā māja līdz, līdz 21. mājam ir iespēja pievienoties, ja jums interesē, varat sūtīt ziņu uz manu numuru. Vislabāk, ka tu rakstīt WhatsAppā. 296, 22, 742. Atkārtoju, 296, 22, 742. Slava Dievam pēc visa. Nu, jā, slava tam kungam. Slava tam kungam. Un uh, varbūt, lai skan dziesma Aleluja. Lai skan Aleluja, jo Jēzus ir ļoti labs, mums palīdzība ir tā kunga vārdā. Aleluja, dārgie radioklausītāji! Esam atpakaļ raidījuma stacijā. Aleluja! Mēs esam sazinājušies, ne, jā, nu, jā, nu, Jākaps ir sazinājies no studijas ar manu Kasparu un ar Tabitu, un mēs, mēs abi priecājamies, Kaspars un Tabita priecājās par diviem gadiem laulībā, jā. un esam pateicīgi Dievam par, par visu. Un kā jau es arī iepriekš arī minēju, ka pie mums ir viesi no Indijas, jā, Jāzaps un Prāpula un, uh, un Zija pāri, un mēs par viņiem kopā braucam par Latviju un arī bijām Igaunijā. Un, uh, un tagad uh, mums vēl ir iespēja ar viņiem satikties Ogrē 18.30 dārza ielā, man tās šķiet, jā, dārza ielā 25, uh, kristiešu draudzē uh, uh, dzīvības vārds vārdu spēks, vārdu spēks, trīsdesmit draudz vārdu spēks. Un uh, tad sākām uh, piekdienā, 19.00, piekdienā 19.00 sabilē, sabilē baptistu draudzē, ja? Jā, tā kā nu, sabilē ir tā vieta, uh, kur vīnas tiek taisīts Latvijā, ja? It kā esot, esot uh, ziemeļos uz ziemeļiem vistālākā vieta, laikam, kur vīna audzētāji. Bet, kā jau es iepriekš minēju par vīnu koku, uh, tad nu, atcerēsimies, ka Jēzus Kristus ir tas īstais vīna koks. Mums ir ļoti svarīgi būt iepotētam pie viņa, un, un tikai viņš ir tas, kas dod mums patieso dzīvību, brīvību un, un atbildes uz jautājumiem. Un, un kā arī Kristus saka, bez viņa mēs no nieka nespējam. Jā, tāpēc mums ir svarīgi, ka mēs paliekam viņā, un viņa vārdi paliek mūsos. Jā, tāpēc mums ir ļoti svarīgi būt tajās attiecībās ar Jēzu. Un, un, un, un tēvs ir tas dārsts kopējs un viņš ir tas, kas arī attīra zārus, un tāpēc ļausimies, lai viņš mums tīra, lai viņš mums veido tā, lai mēs nestu labus augļus, jā, tā kā mīlas, prieks un mīlestība un vispārējie augļi, lai gara augļus, lai ir mūsos, un mēs varam būt par, par svētību. Jā, tā kā radio klausītāji, jā, pateicību Dievam par visu, ko viņš dod, un jā, un vēl arī, tā kā es teicu, jā, piekdienā pulkstens 19.00 Eh, Sadīles um, eh, Baptistu draugzē, kas atrodas pašā centrā. Tālsu iela divi, laikam. Un, uh, un tā kā tur ir iespēja satikties gan ar mums, gan ar indiešiem, un tad jau, protams, arī uh, kādā citā reizē Indijā vai kaut kur citur uz radio klausītē varat ar viņiem sadarboties. Bet uh, aizpūt ērnīsmā, aizpūt aizpūt atrasāk draudzē 11.00 šajā svētdienā. Kalposim arī kopā. Un tā. tā kā radio klausītāji paturiet mūsu lūkšanās, un, un, un mēs tad ar tabitu no jums atvedamies, jā, tā kā tas vēl kāds novēlējuma vārds. Novēlējuma vārds radio klausītājiem ir šāds. Jā, tā kā radio klausītāji. Paldies, ka jūs esat. Jā, jo jūs nebūtu tad. Nu, tad jau vismaz ar Jākapu telefonu parunāt. <laughs> Jā. Bet um, ir lasījums. Jā, mans novēlējuma vārds būs lasījums no uh, Pāvēstules Efeziešiem, 3. nodaļas 14. panta sākot. Tādēļ es loku savus ceļus tēva priekšā, no kā ik viena celt debesīs un virs zemes devu savu vārdu lai viņš savā godības bagātībā jums dod savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turos, mājot jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvērt, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildītu ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Es novēlu, lai tas notiek pie mums un jums un mums visiem. Āmen. Nu ko, rādio klausītāji, jākam, mēs caukšam cēlēs, lai slavēts Jēzus Kristus un lai mūsu sirds ir pateicīgs Dievam par it visu. Paldies, Jākam, kad um, arī nu, ar mums šajā reizē esi kopā caur telefonu. Patiesībā tu esi no tās no tās, nu, no tās eh, īstās vietas, jā, kur ir tā, tā policija, <laughs> kur tu vari visu regulēt. Jā, tā kā paldies, ka sazinājies. Paldies, Kaspar, paldies, Tabita. Paldies arī radio klausītāji. Es arī no jums atvados un raidījumu beidzam ar dziesmu Gavilējiet Dievam visa zeme. Aleluja! Aleluja! pavilē Dieva visa sēna. Amen. Šis raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!